Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdurrahman Muaz ibn Cəbəl Əl-Ənsaridir, radiyallahu anh. Bu sahabə Musab ibn Umeyr radiyallahu anhın dəvəti ilə 18 yaşında İslam dinini qəbul etmiş və ikinci əqəbə beyyətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə beyyət edənlərdən olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Mədinəyə hicrət etdiyi gündən Muaz radiyallahu anh onun yanından ayrılmamış. Və e, nəhayət, cavan yaşında bu ümmətin fəqihlərindən, ha belə Allahın kitabını ən yaxşı bilən sahabələrindən olmuşdur. Peyğəmbər s.a.v. onu tərifləyib demişdir. İnsanlar arasında Allahın haram və halal buyurduqlarını ən yaxşı bilən Muaz ibn Cəbəldir. Yenə bir hədisdə o belə buyurmuşdur. Qur'anı yalnız dörd nəfərdən öyrən. Abdullah ibn Məsuddan, Ubey ibn Kəbdən, Muaz ibn Cəbəldən və Əbu Hüzeyfənin azad etdiyi köləsi Salimdən. Əbu Həsmə rahimehullah rivayet edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin zamanında mühacirlərdən Ömər, Osman və Əli, Ənsardan isə Ubey ibn Kəb, Muaz ibn Cəbəl və Zeyd ibn Səbit fitva verərdilər. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh Allahın kitabını, ha belə onun halal və haram buyurduqlarını yaxşı bilməklə yanaşı, həm də gözəl əxlaq və hikmət sahibi, dəvət təcrübəsi olan bir adam idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yüzlərlə sahabənin arasından onu seçib Yəmənə göndərir ki, kitab əhlini İslam dininə dəvət etsin. İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v Muad bin Cəbəli Yəmənə göndərərkən demişdir. Sən kitab əhlindən olan bir qövmün yanına gedirsən. Onların yanına vardığın zaman onlara Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudun olmadığını və Muhammedin onun rəsulu olduğuna şəhadət verməyə dəvət et. Əgər bunu qəbul etsələr, onlara xəbər ver ki, Allah onlara gündəlik olaraq beş vaxt namaz qılmağı vacib buyurmuşdur. Əgər bu işdə sənə itaat etsələr, onları xəbərdar et ki, Allah onlara zəkat verməyi dövlətlilərindən götürülüb, kasıblara paylanılmasını vacib buyurmuşdur. Əgər bu işdə də sənə itaat etsələr, onda onların mallarının ən qiymətlisini götürməkdən çəkin və məzlumun bədduasından qorx. Çünki onunla Allah arasında bu bədduanın qarşısını ala biləcək heç bir pərdə yoxdur. Başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndərərkən ona belə buyurmuşdu. Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdələyin, nifrət oyatmayın. Bu hadislərdən açıq aydın başa düşülür ki, İslam dini asan və sevilən bir dindir. Lakin baxar onu insanlara kim və nə cür təqdim edir. Əlbəttə ki, hikmətsiz adam insanlar üçün bu dini çətinləşdirir, ağına gələn fitvaları verir və onlarda bu dinə nifrət oyanır. Odur ki, hər bir işi onun öhdəsindən gələ biləcək kimsəyə tapşırmaq lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bu işi Muaz bin Cəbələ tapşırır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhını Hicrətin 10-cu ilində Yəmənə göndərir. Səfərə çıxmazdan əvvəl Muaz radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyir Ya Rasulullah, mənə nəsiyyət et. Diqqət edin qardaşlar. Muaz radiyallahu anhu dəvət edəcəyi insanlar barədə nəsiyyət aldıqdan sonra özü üçün də nəsiyyət istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də ona belə buyurur. Allaha ibadət et və heç nəyə ona şərik qoşma. Günah gördüyün zaman arxasınca yaxşılıq et. Dində sabit qədəm ol və əxlaqını bir az da gözəlləşdir. Subhanallah. Əgər dəvət əhli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu üç nəsiyyətinə riayət etsə, Allah o sahabələrin dəvətinə bərəkət verdiyi kimi, bugünkülərin də dəvətinə bərəkət verər. Başqa bir hədisdə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim əlimdən tutub dedi, Ey Muaz, vallahi mən səni çox sevirəm. Vallahi ki, mən səni çox sevirəm. Dedin, vallahi mən də səni çox sevirəm, ya Rasulullah. O buyurdu, Ey Muaz, sənə tövsiyəm budur ki, Hər namazın sonunda bu duanı oxuyasan. Allahümme ayni alə zikrikə və şükrikə və husn ibadətikə. Allahım, səni zikr etməyə, sənə şükür etməyə və sənə gözəl tərzdə ibadət etməyə məni müvəffəq et. Diqqət edin, qardaşlar. Rasulullah s.a.v. üç kəlmə ilə ona ahirətini qazanmağın yollarını öyrədir. Eğer siz de bu kelimelerle Allah'a yalvarsanız, Allah sizi de onu zikretmeye, ona şükretmeye ve ona güzel tərzdə ibadet etmeye müvəffəq eder. Ve beləliklə de cenneti kazanarsınız. Allah bizi Firdovs cennetinin sakinlerinden etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anh'ı Yemen'e göndererken özü piyada Muaz ise mini üzerindeyken Mədinədən çıxana dək onu yola salar. Və nəhayət vidalaşarkən ona deyir, Ey Muaz, sən bir daha məni görməyəcəksən. Qaydanda ancaq mənim məscidimə və qəbrimə baş təkəcəksən. Rasulullah s.a.v. bunu deyəndə Muaz hönkür-hönkür ağlamağa başlayır. Çünki o, Rasulullah s.a.v. hamıdan çox sevirdi. Ondan ayrılmaq istəmirdi. Allah'tan istəyim budur ki, bizə də Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi hamıdan çox sevməyi, onun yolunu tutub getməyi, onunla bir yerdə həşr olunmağı və cənnətdə onun yanında olmağı nəsib eləsin. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Ümmətim içində məni ən çox sevən kimsələr o kəslərdir ki, onlar məndən sonra yaşayacaq. Və hər biri ailəsinin və mal dövlətinin müqabilində məni görmək mümkün olsa, məni görməyi, mənimlə bir yerdə olmağı təmənna edəcək. Allah bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi ən çox sevən kimsələrdən etsin. Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin vəfatından sonra Abu Bakr radiyallahu anhın xilafəti dövründə Mədinəyə qayıdır. Bir müddət Mədinədə yaşayır. Sonra Ömər ibn Xattab radiyallahu anh onu Şama göndərir. Ömər onun necə savadlı, necə əxlaqlı, necə hikmətli və necə kişi olduğunu yaxşı bilirdi. Ömər radiyallahu anh onu tərifləyərkən demişdi. Əgər mən Muaz ibn Cəbəli xəlifə təyin etsəydim, sonra Rəbbimin hüzurunda duracağım zaman o məndən nə üçün onu xəlifə seçdin deyə soruşsaydı, deyərdim mən sənin Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm. Qiyamət günü alimlər Rəbbinin hüzuruna toplaşacaqları zaman Muaz onların arasında bir dərəcə hündürdə duracaqdır. Subhanallah. Cavan yaşında bu məqama yetişmək, bu hörməti qazanmaq, hamının sevimlisinə çevrilmək ancaq və ancaq Allahın ona bəxş etdiyi uğur və böyük bir nimətdir. Muaz radiyallahu anh tanıyan hər bir mömin onu çox sevirdi. O hara gedirdisə, orada hörmət qazanırdı. Əbu İdris Əl-Xavlani rahimahullah deyir ki, bir dəfə mən Dəməşq məscidinə daxil oldum və orada dişləri ağabbaq olan cavan bir oğlan gördüm. Cəmat onun başına yığışmışdı. Onlar ixtilaf etdikləri məsələlər barədə ona suallar verir və onun cavabları ilə razılaşırdılar. Mən oradakılardan onun kim olduğunu soruşdum. Mənə bu Muaz ibn Cəbəldir dedilər. Ertəsi gün mən səhər tezdən məscidə gəldim və baxdım ki, o məni qabaqlayıb. Artıq məsciddə namaz qılır. Namazını bitirənə də yanı gözlədim. Sonra gəlib onunla üzbəüz oturdum. Ona salam verdim. Və ona vallahi mən səni Allah xatirinə sevirəm dedim. O dedi, Allah xatirinə mi? Dedim, bəli, Allah xatirinə. Bir daha soruşdu, Allah xatirinə mi? Dedim, bəli, Allah xatirinə. Onda o mənim paltarımın ətəyindən tutub, özünə tərəf çəkdi və məni yanında oturtdu. Sonra dedi, sevin. Çünki mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini eşitmişəm. Allah təbarəkə və teala belə buyurur, mənim xatirimə biri-birini sevənlərə, mənim xatirimə biri-biri ilə yoldaşlıq edənlərə, mənim xatirimə biri-birinə yaxşılıq edənlərə və mənim xatirimə biri-birini ziyarət edənlərə mənim məhəbbətim vacib oldu. Bu mühtərəm sahabənin də bu ümmətə möhtəşəm bir tövsiyəsi vardır. O demişdir, Mömin qardaşını sevirsənsə, onunla münaqişə etmə, ona yamanlıq etmə və onun barəsində sorğu-sual aparma, onun iblərini araşdırma. Ola bilsin ki, onun düşməni ilə qarşılaşasan və onda olmayan bir şeyi sənə bildirsin, beləliklə də səninlə onun arasını vursun. Möminin mömin qardaşı ilə münaqişə etməsi, yaxud ona pislik etməsi və ya onun eyiblərini araşdırması, bütün bunlar son nəticədə onların arasına ədavət salır. Odur ki, mömin adama bu yaramaz xislətlərdən uzaq durmaq gərəkdir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Mən Haqlı olduğu halda belə mübahisədən əl çəkən kimsənin cənnətin güşəsində bir evi olacağına, ha belə, zarafatla olsa belə, yalan danışmayan kimsənin cənnətin ortasında bir evi olacağına və bir də əxlaqı gözəl olan kimsənin cənnətin ən yüksək təbəqəsində bir evi olacağına zəmanət verirəm.